mu modoka y'uko yo kwakura ku nimero itariha ariyo amajana ane cumi na zitatu kugira ngo ahanwe ibyo bikaba byashyikirijwe na jeremy banirwa n'inzigo biyonowe n'umunyabanga ntayegayezwa mushikanganira bujejwe kunguruza abantu n'ibintu hari mu kiganiro yashikirije ku munsi wa gatatu kubamenyesha makuru nayo abagabo bagera ku ijana na mirongo na batanu bo mu ntara kayanza ngo nibo bakorewe amabi afatiye ku gitsina yo mu bwoko butandukanye nabo bubakanye mu myaka ibiri iheze ibyo bikaba byashyikirijwe n'ikigo kijejwe ingo n'imiryango mu ntara akayanza bamwe mu abo bagabo rero bahote bakavuga ko akenshi batinya gushira habona amabi bakorerwa mu ngo ngo nabo bubakanye ku gutinya ko mu kibano bocirwa umukenke cyangwa bagafatwa nk'abanyantege nke ingingo yo kuza abigeme badashikira imyaka 18 gusohoka impangu isa 10 na zibiri z'umugoroba zirenze bari kumwe batari kumwe nako n'abavyeyi babo iherutse gufatwa n'intwaro ku mutumba nkayamba wo mu gisagara ca rumonge ivyo ngo bikaba ari mu gukinga bigeme batwara inda z'inshushu nabyo twari bashikirije muri ano makuru yacana kuri radio isanganiro nayo neza y'ibinyabuzima ngo rishobora gufasha mu guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ivyo navyo vyakaba vyashikirijwe mu ruganda rwo guhanana ivyumviro bijanye n'ikoreshwa ry'ibinyabuzima kama mu iterambere ry'ubutunzi mu n'umwimbu nako mu by'uburimyi umwimbu ngo w'ibigori uzashobora kugabanuka muri sizoni mu ntara kirundo ibyo rero bikaba ngo biteru bituruka kudukoko bita impfunya tuboneka mu makomine yose ya kirundo ariko cyane cyane mu makomine ya busoni rwambarangwe na bugabira nabyo nyine isaha zibiri zirenze ku minota itandatu umunywanyi ku murongo alo alo mwiriwe neza ndabahaye mwiriwe nyakubahwa ni akazina kanyu eh, jewe ndi kajyamafi kajyamafi ariko ngira ngo amafi uno munsi hoho yahoneye hanyuma rero icyo nagomba kuvuga muri iki gihe dushikirije mhm. ni ikicaca ku iradiyo cyitwa eh, kwiyunguruza mhm. muntu twebwe mu burundi burya turamenyereye abantu abantu bacu baravuga mugabo iyo baba bashyira mu ngiro mhm. icyo bavuze biba ari byiza mhm. itegeko ryo mu burundi ryo rikurikirane bakirivuga rirashuha mugabo rimaze iminsi itatu rikaba ripfuye oya ntiripfa kuko ntibaza yuko erego itegeko rirafatwa ariko rishyirwa mu ngiro buke buke kuko ntiryoherwa nyine rikorerwa ubwo nyine urumva ni ibintu bigenda buke buke eh, yamufashe yewe mm. bakivuga rijya tegeko naragiye kwa roventura mm-hmm. nariyunguruje ngenda mu ntara ya bubanza ahantu bita ku muzinga mm. nkasanga abapolisi bahagaze hafi ku mupaka wa rubirizi na kiboga mm-hmm. kandi kuva ibujumbura ushyika ku muzinda gusa cyari igihumbi n'amajana atanu kandi bahora bagira nk'amajana umunani abaye menshi akaba igihumbi urumva muri makeka kajya amafi ndabumva neza ni ukuvuga ko uyu muri yarengeje igitigiri cy'abantu yongera aduza amahera y'itike yo kuyunguruza neza cyane urumva rero ariko mwarumvise ko wabwiye ko hariho inimero itariho amajana cumi na zitatu eh, ni ukuvuga nkajya nk'iziduga ruguru kuri garidinoro bahahagaze bakaraba ko imodoka irenganiye umwanya bakaraba uwundi mwanya ishikira hariya Bugarama cyangwa igishikira igitega iyo muntu bagaca bamuca amande nayo handi babivuga gutyo gusa ngo ngo umuvuduko umuvuduko batabikurikirana biracara imva gusa eh, twizere yuko wajejwe umutekano mw'ibarabara kumbure nabo nyine barabyumva bazura ngene babihinyanyura kugira ngo uyu muvuduko ugerageze kugabanywa reka tugushimire kajya amafi bona igomba kuvuga ikindi cya nyuma mm -hmm. mvuge kuri ibi bijanye n'ibiciro by'ifungurwa mm. ni ukuvuga hari abasirete bakwiye igihugu cyose ikintu batanze itegeko baragikurikiza mugabo uno munsi kubwira yana kubahwa mhm. uno munsi nabonye rikurikizwa hari mu bijyanye n'ibintu n'ibintu abapolisi bakurikirana ibintu bijyanye n'amakinga izeri n'amatagisivero mhm. abatagisivero n'abatagisimoto mm. ibyo tegeko mu burundi byarafashe leta mvyeyi leta nkozi ibona kandi ibyumva mhm. eh, hajya umwana iyo ariko hari icyo reka twizere karya amafi ndibaza ko atararengerana kumbure ababijejwe bavyumvise ego eh. barazi ukuntu bazoshobora gufasha kugira ngo ibyo byo kuduza ibiciro abikikamukiza bihagarare murakoze tugushimire murakoze mwemba hano mu gisagara cya bujumbura akajya amafi eh kuko ndumva hari ingorane mu gihugu cyose uharuye mm. ubyuragwiza nabajya mwavuze n'ingorane mm yego nuko Josias umugoroba mwiza Sawa namutire tsa murakoze iganiro gicushikirije n'unyene turacakira abanywanyi ku wili ibiri zirenze chumi n'itanu telefoni irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu majana icyenda mirongo itatu na zitatu itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na zitatu majana icyenda mirongo itatu na zitatu yego nitwa ndumusi felix felix yego me nkaba mvuka muri komine muhuta muhuta yego me kandi nkaba ndi muri zone muhuta nyine mhm. jewe hariho ikibazo dufise ngaha muri muhuta mhm. umva hariho ibarabara riva aho bita itankoni mm. iryo barabara twararikoze mm-hmm. rikaba riduga rigaca risika kuri zone mm. rigakata muri iyo zone nyine rigaca ryihereza muri mutamba mm, felix muhundiye iryo barabara ni amakuru yaciye hano ku isanganiro ni mashasha tutamenye byifashe gute yego yaraciyeho mhm. yaraciyeho kuko twaratanze amafaranga mhm. ayo mafaranga rero ntitwamenye irengero ryayo mwayahaye nde twayahaye uwurongoye nyine aho hantu nyine mm. hanyuma rero iryo barabara turarindira ko ayo mafaranga twatanze kuko twari twavuze ko tuzoronka imashini ishobora kuritsa mhm. imashini iraza ihaza iminsi ibiri ndabumva hanyuma iyo mashini kiragenda mhm. batubwira ko igitoro twaguze ngo caheze mm. none twari ko turasaba leta mvyeyi mhm. leta nkozi mhm. ku by'ukuri itubarize kuko iryo barabara rirakenewe rwose urumva abantu ruguru dusa n'abantu tugowe kuko turafiseyo n'ibitaro ibitaro byaruzuye mm. none abantu baragwara ntibaronka ikibunguruza abantu ntibagira icyo bakira n'ayo bamira mm, none ga ah, felix n'abajeri intwaro ngaho muherereye icyo kibazo mwarakibatuye bababwiye iki yemwe ejo twamanye na sefu de zone wa busenga ariyo zone mm. twarakiyaze arambwira ati no kuri icyo kibazo cye naragisikirije mhm. nsa ndamubaza ntinone ga muntu w'imana hamwe hamwe twoyumva ko twoshobora kubivuga ku iradiyo mm. ati none yoba marame mhm. arambwira ati no kuri yoba marame mm. n'ubu rero mudusabire imbere kweri iyo komine yacu iduhereze iryo barabara ryacu twaraciye mhm. kugira ngo turabe ko twumarira n'ukuri urabona amaboko twarakoze birananirana ubu hasigaye ahantu h'imashini yurica ego felix ndakumva ariko rero nibaza yuko nk'uko uvuga ko wajeje inkoromwa amaze kubibashikiriza n'ubu mwosubira mukibutsa kuko hajya ibikorwa urumva usanga ari byinshi ku ko karashe mugasanga bibagiye byoba byiza musuye kujya kubibutsa urumva ko twabibukitse twamanyetsu hmm. eh, twamanyetsu dufise umubaro munini ibitaro kuzura ntutsewe hanyuma tukaburi ibarabara twari twagiciriye tukabura ikintu cyodusayidira kugira ngo iryo barabara ritangure gukora mm. reka tugushimire felix nizere yuko ako kamu kanyu n'abajeje intwaro bakumvise kumbure abo mwaganiriye babyumvise ngira ngo icyo bazoshikako nuko mugire umugoroba mwiza nagira ndababate none umukenyezi yigisha umugabo w'igitega none ubutungane bwo yakwikirana cyane ndibaza yuko warumvise yuko amakuru y'urwo rubanza iyindi nkuru urwo rubanza rwarabaye ababa mukoresha yaturiye umukozi wiwe mhm. n'ubutungane bushobora gukurikirana cyane Ego ndibaza niyo nkuru ayo makuru yose nimba warakurikiranye iradiyo sangano warumvise yuko abajejwe eh, ubutungane ubutungane urumva bwarakoze hanyuma ibibandanya urumva twebwe twe dushikiriza inkuru uko ziba ziri ntiduce imanza ariko warumvise ko ubutungane bwakoze abagirijwe icaha barafashwe hanyuma ibikurikira ni ubutungane kubibandanya yego eh. nayo mutamenye ah, ayo nta kibazo rero ayo makuru tutamenye ni mu biganiro ku munsi wa mbere umugoroba mwiza desire sawa muragizwe neza radiyo isanganiro n'unyine tubanda twakira abanywanyi ku isazi bibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'ine ikiganiro ngira icyo ushikirije n'ubu nyine ijambo ryanyu mu rwego rwo radiyo isanganiro aho muherereye mutubwire ku bijyanye n'amakuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro iyi radiyo yanyu y'isanganiro yo ndayubaha ndayikunda cyane mhm. mugabo rero yego ni ukuvuga ino yumva nabi nabi igenda nk'uwundi murongo w'iyindi radiyo tuzi iyo radiyo ubwoko bwo ariyo ivuga mm. mu giswahili n'amajyambo y'imana mm-hmm. murazoraba abantu bari mu buhinga bw'ibyuma muyiduhe imyanyu tuyumve nk'uko twaba tuyumva bavyumvise vuba bagiye kubikemura ntimugire ikibazo twarabonye yuko bazanye ibintu abenegihugu barose ibyo bintu sibo bari babikwiye kubironka abenegihugu hmm. bafite amajeto yemeye batahuye barabibutse hmm, etiyene munkundiye gato ayo ni amakuru twabashikirije nayo tutamenye nayo mutamenye kubera byagize amakuru aruje n'abari mu ntwaro abakoseye murakoze Etienne byoba byiza rero ku munsi wa mbere ku mafaranga amajana atanu ntiwihera iryinyo no ba bose gute mbuze nayo gufungura wumva nkubwire eh? ibibazo by'ubukene ekoneti yabikemuye ah. ubu yazanye poromosiyo yitwa ba bose na ekoneti mhm. ku mafaranga amajana atanu mm. aho utombora amakinga ku munsi ku munsi mm. amamoto burindwi eh? ku kwezi naho eh? ukitomborera bajaji y'umutonore oh, oya nawe reka gushikuza ugira unyemeze ko nanjye nokwibera bosi ku majana atanu gusa alo mwiriwe neza nareze zisifuzo akazina mhm, kanyu nashaka ndabamenyeshe ko radiyo y'isanganiro ino mu ntara ya kibitoke muri komine ya kayumviriza neza akazina kanyu banyita ntwari y'imana sitani sitani mu cibitoke eh, muri komine mugwi zone ya ngoma mm Eh, aje ah, radiyo yisanga ntituyumva neza byasaba muduhe inyanurire kugira tuze twayumva neza murakoze sitana abajejwe babyumvise bazora ingene babitorera inyishu umugoroba mwiza eh, yego zabamuze bamukora ikiganiro n'igihe cyushikirije dusuye twibutsa abanywanyi yuko mwakura mutubwira amakuru isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'ine ikiganiro n'igicushikirije umwanya ku murongo alo alo umwanya ntituri ko turumvikana ngira agatelefoni kiwe kamugoye alo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe akazina ah, kanyu mugoroba mwiza yego kuri icyo kibazo mwarumvise yuko umunyamabanga ntayegayezwa mu gisatanye kijejwe ibyo yuko yavuze yuko bariko barasubira kubyiga neza kugira ngo koko ubwo bukarata buhabwe ababugenewe mugoroba mwiza murakoze ya kibitoke kibitoke yego yego duga kwijama ku makuru yabashitse ku nyota mbo jewe amakuru yashitse ku nyota mm. nta bintu by'uriya muperezida yari ari umuperezida w'igihugu cy'u Burundi yitabye imana mm. petero buyoya mm. e, nagira mvuge kuri bariya bamutyoza bamutoza batariyo mm. reka umukenyezi mhm. umukenyezi ubu yari amaze gutwara idarapo mhm. eh, eh, umukenyezi idarapo rikomeye cyane nibaza ko atatwaye idarapo kugira ngo ahonyaga agateka k'umugabo wiwe emwe ni ukuri ubirabye mu ngo mhm. mu ngo nk'ubu hageze mu minsi mikuru burya abagabo baranihira mu nda nka y'inama yabo aha twebe tugendagenda turabibona none kajya amafi none wowe umuti nk'ubu umuntu akwaje leta none kugira ngo ibyo bintu ntibibandanye wokebura cyangwa uhanuriye nokebura cyangwa ngahanura abakenyezi mhm. baramenya ko umutwe umugabo ari umutwe w'urugo mm. kandi akwiye kubahwa mu mpande zose mhm. kurya umugabo agenda gutora umugore akamukura iwabo akamuzana kugira ngo amugirire neza mm. harakwiye kuba ikintu cy'imyumvikano bakubahana umwe erega hariho kubura umuntu ugasanga umuntu hari ibyo akoze bitamuvuyeko hmm. yego hariho n'abagabo b'ibigabiye turabizi ngo twaba twanabibonye hmm. igikuru ni uguhanurana no kumvikana no kubahana no kubahana cyane hmm. cyane ibiyago mu rugo ibiyago irambira iganiro gira ushikirije kuri radiyo isanganiro n'ubu nyine turabona twakira abanywanyi ba radiyo isanganiro mutubwira amakuru y'abashitse kunyota yaciye ku kuri radiyo isanganiro komera komera Eh, yashoboye kwitaba imana mhm. adashyitse mu burundi mm. eh, twe dufite ibarabara rya Helen wonze mhm. twakunze batubwira yuko ryariwe n'uwo mushinga ntahe eh, munywanyi mutashimye kuvuga izina ryanyu nitwa mbasuzutima zaburoni zaburoni nanezeretswe eh, nuko nyakubahwa yarekuye abo bamenyesha amakuru yego hama rero ikindi nacyo mhm. nkongera nkababazwa nuko nk'umuperezida nk'ujya buyoya yatwaye igihugu mhm. uburundi butashoboye kugira n'ikiganiro cy'iminsi ibiri mm. eh, ibyo rero baduteye amatenga kandi turi muri leta mveye urumva yuko atari ibintu binezeretse ngira ngo kumbure barazi ukuntu bariko barabitegura ntawo caja ngaho avuge ati nta kiganiro nta rumva kumbure Eh, urumva biragoye urumva leta eh, urumva ntawoca shoka yagiriza ukumva uri barazingira bakora bitegura eh, amakeka twari yarayo mhm. tukongera tukamusaba yuko yo yo rabakarekura n'abandi mhm kugira nabo bazoje guhimbaza umunsi mukuru umwaka mushasha yego twese turi kumwe yego kindi naco abo bagabo mhm. bahohoterwa mhm. ari umuntu yakibajije mushamuvuga ngo kwitura reka abagabo ntaho bafise bitura mm. none nta nzego zijejwe intwaro ziriho ugiye kubivuga bushobora buga baguhaye imiti nuko usore ndabashimira mwebwe mwese mwagize icyo mushikirije ku makuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro subira nshimire na alphonse kubw'imana yafashije kugira ngo amajwi ashobore kubashikira aho muherereye reka mbere akaba yamfashije kugira ngo kino kiganiro mushobore kugica mushikirije twumvikana uwo mwari muteramanye ni jean marie mayonga jami niwe mwari kumwe kuva igihe cy'isaha zibiri dusubire tubifuriza kugira umugoroba mwiza mwese niwe ni nziza aho muherereye ibiganiro kuri radiyo isanganiro birabandanya umugoroba mwiza mwese ngira icyo ushikirije ngira icyo nshikirije ibyo nabyo ni ibiki ego ngira icyo ushikirije ku makuru